يا أهل كينيا وتنزانيا ونيجيريا وأوغندا والشاد ألا تأخذوا بحظكم ونصيبكم من الجهاد في سبيل الله ألا تهبون لنصرة إخوانكم في جيش العسرة ونحن بانتظار مدد السودان ويمن الحكمة والإيمان قوموا من مجالسكم في بيوت أمهاتكم والحقوا بقوافل حماة التوحيد في غابات العزة والشرف وكونوا ممن يرفع راية الصودا في الصومال لأول مرة بعد دخول الأحباش الأوباش وإياكم عن التخالف والانتظار حتى لا تفوتكم الفرصة وينفلت الأجر هبوا جميعا لدين الله ننصره نصرا به فتحت الفرس والرومان Sobea vita, vita, vita vachacha, vita vachacha, na janna inatuita, Enyi masimba, enyi masimba, mulo, sobea vita, vita vachacha vita vya chacha na janna inatuita, tunaitika kwa sabati iliyokita, tunaihamidini yetu kwenye vita, sheria yetu amri zetu kuzifuata, kuzifuata. Khilafa yetu tutarudisha kivita vita, kivita vita. Sheria yetu amri zetu kuzifuata, kuzifuata. Khilafa yetu tutarudisha kivita vita, kivita vita. Haya Allah, haya mashaallah, hizi ni asbab, hizi ni الله مويزا هيا مع شباب هيا مع شباب شهر ميزا بإذني أسباب بإذني أسباب الله مويزا مويزا na malengo na ahadi kutimiza, kutimiza. na mali sasi na kuvamia na kumaliza, kumaliza na marisasi na mabomu kuvurumiza na kuvizi na kuvami na kumaliza wale kuweni moja wa mataifa, wajuisheni wajulisheni tunakopenda kufa, walepuweni Umoja wa Mataifa, wajulisheni tunakopenda kufa, wameungana majambazi shetani mashetani, eti kuzima nuru yake manani yake manani, punde si punde washajipata mashakani mashakani, na nuru yetu yazidi nuru duniani duniani, punde si punde washajipata mashakani mashakani, na nuru yetu yazidi nuru duniani duniani. هجرم شجاع هجرم شجاع يا ساتبيا كاتو شاكوجا كاتو شاكوجا أم قوتتي هجرم شجاع هجرم شجاع يا ساتبيا كاتو شاكوجا كاتو شاكوجا أم قوتتي كاتو شاكوجا mbali twajitolea, majeshi yetu yenda kusikushambulia, kwa jihadi tutatawala, majeshi yetu yenda kusikushambulia, na kwa jihadi tutatawala hii dunia. Hii ni bishara, hii ni bishara, hii ni bishara سكون جهادي نبي شهر Chaguliwe tuwe milele na milele tumefaidi, tumefaidi. Tunatafuta radhi zako ya wadudi, ya wadudi. Tunasujudu tunakuomba tupe ushindi, tupe ushindi. Tunatafuta radhi zako ya wadudi, ya wadudi. Tunasujudu tunakuomba tupe ushindi, tupe ushindi. 어쨌든 흔들어라 흔들어라 흔들어라 흔들어라 흔들어라 흔들어라 흔들어라